Сега би сакал да ја поставам едно друго прашање. Дали се секјавате на нешто вакво? Да? На што се секјаваш? Што беше ово? Благодарам. Значи, тоа беше сабота, 7. октомври 2017 година. Дали се секјавате кој што добил? Каков стих добивте таа сабота? Дали се секјавате? Ако бевте тука, тогаш. Ако земавте, добивте, добивте вакви стихови? Добивте сите вакви стихови? се секавате, до сега има многу време, се разбира, се секавате каков стих добивте? Има барем некој што се секава? Ден си го чува, ден си го чуваш? Цело време си го чуваш. До денес. И јас си го чував. Бе сега да го прочиташ твојот стих? Ајде, повели. Да? Прекрасни зборови. Благодарам. Значи, има некоја посебна причина што овој, овој стих од 7 октомври се го чувал цело време до, до денес, нели? Јас знам еден, јас знам други верници, сега тие не се со нас, на кои што, кои што сведочеа дека стихот што го добиле таа сабота, беше толку погоден за нив лично, за нивниот живот, за нивните тогашни, веројатно и сегашни потреби, што верувам никош повеќе не го заборавиле до ден денес. Јас би сакал да ги прочитам зборовите што јас ги добив и на вистина ги доживеав и тогаш и сега ги доживувам како лична Божја порака до мене. Се наоѓаат во Евангелието според Марко, 11 глава, 24 стих, па би сакал таму да отвориме и во вашите Библии. Отворете заедно со мене во Евангелие според Марко, 11 глава, 24 стих. Кој Го текстот? Марко 11.24 Слушайте внимателно. Затоа ви велам, се што ќе побарате во молитва, верувајте дека ќе го добиете и ќе ви биде. Какви зборови? Во контекст, предходниот стих зборува за планината. 23-тиот Имајте вера во Бога. Зашто вистина велам, ако некој и рече на оваа планина, дигни се и фрли се в море, и не се посомнува во срцето свое, Току поверува дека ќе биде како што рекол, ќе му се исполни што и да каже. Какви се овие зборови? Зошто Исус кажа вакви навистина предизвикувачки зборови? Зато ви велам се што ќе побарате во молитва. Се што ќе побарате во молитва. Кажува ли некој исклучок тука? ставали некакви квалификации, ставали некакви услови. Пример, ние знаеме да речеме ако е во согласно со Божијата волја. И се разбира, тоа не е погрешно. Меѓутоа се сеќавате ли царот Езекија? Каква порака добил од Господа? Преку пророкот Исаија. Подготви го целиот твој дом, уреди се што треба како, како треба, затоа што ќе умреш. И тоа му беше кажено во време кога царот се разболел, веројатно од тешка болест, бедеќи да беше лесна, или самиот ќе оздравил, или лекарите ќе му помогнале и така натаму. Но тога станува збор за неизлечива болест, од која што и лекарите кренале раце, и од која што иако не ни се кажува конкретно што, од која што човечки немало решение, немало никаков спас. Што било Божја волја во случајот? Што било Божја волја во тој случај? Царот Езекија се разболел со тешка болест. И во такви услови, во услови значи, на боледување од тешка и неизлечива болест, му доја порака од Господа преку пророкот Исаија. Подготви го твојот дом, значи, подготви го наследството, уреди се што треба како треба, бидејќи ќе умреш. Што на Божја волја во случајот на царот Езекија? Дали било Божја волја да умре? Зборовите на пророкот беа категорички. Ке умреш. Се секјавате што му беше речено и на Мојсей и на Арон предходно непосредно пред нивната смрт. Да не отвараме да ги читаме, бидеќи познати се тие стихови. Таму во петта книга Мојсеева, например. Оди кач се на таа планина и и умри. Тоа малко делува и чудно, може би и смешно, како тоа умри како заповед дори. Не дека треба да се самоубие или да направи нешто за да умре, но едноставно тоа му е од Бога пропишена заповед, тоа треба да го прифати како судбина, и понизно, без роптање, без негодување, без а, било каква поплака, да ја прифати таа судбина, која што Господ му ја пропишал. И со Арон, и со Мојсе тоа се случило. Понизно ја прифатиле таа Господова заповед. Но како реагирал Језекија? Дали тој понизно ја прифатил оваа слична господова заповед? Кога се замијал пророкот, што направил царот веднаш потоа? Веднаш почнал да се моли, текстот вели ја заврте главата кон зидот и почна да плаче, и почна да се моли на Господа. Господ му го праќа пророкот и му вели уреди го својот дом, направи се што, што треба, како што треба, бидејќи ќе умреш. ке се прибереш кон своите татковци. Царот Езекија не го интересираше што е Божја волја во случај. Тој се молеше и плачеше и бараше. Господ да ја промени својата одлука. Така или не е така? Ми верувате на збор? Или сте мудри како верејците и ќе проверите дали на вестина така пишува? Пошто знаеме дека Езекија веднаш се молил. Веднаш штом замина Исаија, веднаш штом замина пророкот, веднаш ја сврта главата кон зидот, почна да плаче и да се моли. По што знаеме? Така пишува. А се секјавате колку брго била одговорена таа молитва? Се секјавате колку брго беше одговорена таа молитва? Вели, Каде се наоѓаше пророкот Исаје кога си беше на заминување, кога му дојде слово Господово и му вели оди, врати се. Оди, врати се. И што направи Исаија? Се врати. И каква порака сега му пренесе на царот? Еве ти уште 15 години би сакале да добиете ваква порака? Замисли се наоѓате на смртна постела или од неизлечива болест. Го молите Господа и да добиете порака, еве ви уште 15 години. Сакате да добиете ваква порака? Дали сакате да добиете порака, кај што ќе ви се каже од напред, еве уште толку години. Борче не би сакал да добие таква порака. <laughs> кога ќе се наближи времето, мислиш. Да. Дали царот бил задоволен со оваа порака? Се разбира. Место да умре сега, тој месец, ако не тој ден, тој месец или таа седмица, или колку требало време за да се подготви и да го подготви наследството свое. Еве му уште 15 години Замислете, царот Езекија го предомислил Господа. Можно е да се случи такво нешто? Се секјавате на оние зборови на духот на пророќството, не знам само дали беа во контекст на тој случај, бидеќи сега ми текна на нив, каде што Елена Вајд вели дека Господ би не вослишил и ќе не вослиши за многу што што ќе го побараме и би го побарале во молитва, а што не би го направил ако не сме го молеле. Ако не сме го молеле, не би го направил. Не вели се, Меѓутоа, зашто Исус вели се? Се што ќе посагате? Се што ќе побарате во молитва, вели. Какви се овие зборови? Што сака да кажа со овие зборови? Се што ќе побарате во молитва, верувајте дека ќе го добиете и ке ви биде. Кој е единствениот услов што Господ го постави тука? Единствениот услов што го постави. Добро. Затоа уверам, се што ќе побарате во молитва, верувајте дека ќе го добиете и ќе ви биде. Што значат овие зборови? Верувајте. Јас сега нема да зборувам банални работи. Нема да зборувам за милион евра или за автомобили или за не знам што. Може би не се банални за некои кои што во молитва бараат такви работи. Мегуто се се секјавате Дейвид Гейтс, кога бараше колку милиони беа тогаш? 5 милиони беа? или само милион беа. Што, што сами откажуваше, се секавате, што самиот кажуваше, какви одговори добивал на таа своја молитва? Во една прилика вака ја интерпретираше, значи, го интерпретираше одговорот, како Господ да му рекол, престани, престани, значи како мало дете да карат, престани да ме молиш за пари. Престани, со други зборови, <laughs> немој немој повеќе да ми досагаш за пари. Така он кажуваше. Он го сведочеше тоа искуство. Но се секјам на едно друго. Господ вели, престани, немој да ме молиш за пари, почни, се секјавате што беше одговорот? Почни да ми благодариш Почни да ми благодариш за тоа што ќе ти го дадам. Значи, како, како да ти е веќе дадено. Верувај како да ти е веќе дадено. Се секавате уште еден деталј во случајот со царот Езекија во Стариот Завет, 7 века пред Христа. Кога се вратил пророкот и му ја предал новата вест, еве ти уште 15 години, како реагирал Језекија, се секјавате? О, слава ти Боже, фала ти Господе, 15 години. Така реагираше Језекија? Се секјавате како реагираше? Кој ќе се сети? На Езекија не му беа доволни тие 15 години, туку не побрал некоја година повеќе, не мислам на тоа, туку бараше знак. Дали, на, дали сега, не, значи не му се веруваше, он го моли Господа, он плачеше како мало дете, се враќа истиот пророк, со нова порака и не му се веруваше. Премногу добра беше оваа вторава порака, да се предомисли Господ, дали е сега ова вистина, дали е ова премногу добро за да биде вистинито. И се дрзна да побара знак. И што случи? Господ не му се налоти што побара знак на еден друг цар од времето на младоста на Исаија, на царот Ахаз, Господ самиот му нудеше знак. Еве, побарај било каков знак. Дека ќе биде така, како што реков. А што рече Господ? Дека Сирија и е, Северното царство ќе бидат како две трски што чадат, ќе бидат за со други збори никој и ништо и нема да ти можат, нема да ти смеат ништо. Но за царот Ахас тоа изгледаше, тоа е Исаија седма глава и инако. А ова со Езекија, вие ќе ми кажете каде се наоѓа. За да бидете мудри верејци. Каков знак се секјавате доби царот Езекија? Да, што беше тоа, Зорице? Со сончевиот часовник, да. И што беше знакот? Вака сега, прво беше прашан, беше прашан како сака да отиде напред? или да се врати наназад. Езекија одговори, лесно е да отиде на... Значи, замислите, значи, ако, ако сега, од сега, е, сега сме вечер тука, нели? Ако сега одобно штане мене на Сабајле, за Езекија тоа е мало чудо. Ништо, како да не е ништо тоа, или лесно. Езекија побора да се врати назад времето. Езекија поборал сега, наместо да сме тука, при крајот на ова вечерно богослужение, при крајот на овој саботен ден, сега одеднаш да биде 9 часот наутро и ние да го почнуваме нашето утринско богослужение. Би сакра да се случи такво нешто? Езекија тоа поборал. Поборал знаци и тоа потешкиот знак, според него, не дека за Господи има лесни и потешки работи, за да тоа биде гаранција дека пораката, еве ти уште 15 години, е вистината, нешто ќе побарате во молитва, верувајте дека ќе го добиете и ќе ви биде. Ја би сакал да поставам едно прашање. Реков, јас не барам милиони, не барам автомобили, не барам ни жена, и од тоа се откажав. Барам Господ барам Господ, се откажав да го молам ото, тоа, барам Господ да ги исцели нашите болни и нашите немокни. И би сакал, брека и сестри, да размислуваме што е тоа што пречи, што е пречка да станат реалност во нашиот живот овие негови зборови. Марко 11 глава 24 стих. Планината, црницата или дивата смоква. Било кој проблем да постои. Се се тоа изрази со кои што Господ ги опишува и нашите гревови, но и неизлечивите болести и самата смрт да се сетиме од делата на апостолите, бидеќи со нив ке продолжиме следната сабота, ако даде Господ живот и здравие. Додека апостол Павле проповеда една друга проповед на еден егејски брег, ама од турска страна, едно момче по име Ефтих, падна. Од кој спрат беше, се секевате? Дела 20 глава. Тоа зависи како дефинираме први и втори. Така. Текстот вели, кога се семна долу да, да виде што стана со момчето, што? Што видоа? го кренаа момчето мртво или беше мртво. Апостол Павле се помоли не Господ да реши не излечива болест. Апостол Павле имаше поголемо планина од тоа пред себе во тој момент момчето Ефтих беше мртво. Кога ги читаме делата на апостолите, кога размислуваме каква сила примели апостолите на Педесетница, и кога читаме што се правеле во Христово име, значи тоа е битен услов, што го спомена Борче, во ови, овие зборови, во мое име, но верувајте, или како што Девид Генц не получи од неговото искуство, дори почнете да ми благодарите дека тоа што го барате ќе биде така. Но што значи ова верувајте? Што се подразбира овој избор? Верувајте. Да ве поставам други зборови, во Римјаните 14 глава апостол Павле вели се што не е според верата греф е. Верувајте, псалмистот напиша многу одавно пред 3000 години, ако бев нашол беззаконие во своето срце немаше да ме вослиши Господ. Што се подразбира овој збор? Верувајте. Много е лесно овие зборови да ги сватиме површно и ефтино. Мегуто овие зборови значат многу внатре во себе. Верувајте. Што се треба да бидем на место во мојот живот, за да можам слободно да ги применам на дело овие Христови зборови. Се што ќе побарате во молитва, верувајте дека ќе биде, ќе му се исполни се што и да каже. Јас тога ќе прекинам, ако даде Господ живот и здравие, Ќе се видиме следната сабота, која што е многу далечна за мене. Бидеќи ние не знаеме што ќе биде утре. Но ја сакам. Ја сакам да размислам за овие зборови и сакам, почнувајќи од оваа нова седмица од денес, и ви повикувам да се самоиспитуваме, да се посветиме на овие зборови. да побараме од Господа. Да направиме се што е до нас. Да живееме во согласност со овие зборови. За да можеме со сила и со вера да побараме од Господа да го направи она што е негова волја. Господ сака повеќе од нас да ги исцели нашите болни. Господ сака повеќе од нас да ги спаси нашите ближни и нас самите, сите наши семејства. Господ сака, немате да мислите дека Господ не сака. Господ сака, како што му рече лепрозниот, Господе, ако сакаш, очисти ме. Што му одговори Господ? Сакам, очисти се. Нека му е фала и слава вечно. Амин.